Джеф Сазерленд. Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Розділ 9. Змінюйте світ. Скрам має свій початок у світі розробки програмного забезпечення, але сьогодні він поширився в багатьох інших галузях і компаніях, де виконуються проекти. Різноманітні підприємства використовують його скрізь від будівництва космічних ракет до управління платіжними відомостями і розширення відділу кадрів, причому в усіх сферах: від фінансів до інвестицій, від розваг до журналістики. Я часто сам дивуюся, що система розроблена мною у 93-му році для допомоги у розробці комп'ютерних програм довела свою універсальну придатність. Скрам прискорює людські зусилля. Причому неважливо, які саме. По суті, я почав бачити його проникнення у найдивніших місцях, де він застосовується для розв'язання найскладніших проблем людства. Задумайтесь тільки над деякими із них. Наприклад, багато людей живуть у бідності, що не лише принижує, але й породжує низку соціальних хвороб від злочинності та корупції до війн і руйнувань. Є також наша система освіти, яка потім підводить студентів усього світу. Замість умінь і навичок 21 століття ми нав'язуємо нашій молоді способи навчання, створені ще років років 200 тому, спадає на думку ще один нефункціональний елемент. Це форма державного управління, яка багато в чому зайшла у глухий кут, спираючись на застарілі ідеї, що більше не відповідають реаліям нашого життя. Легко відмахуватись від останніх новин про загибель людей в Африці, насильство в наших школах чи нескінченне позорство людей при владі. Іноді здається, що їх надто багато, і ми нічого не зможемо з цим удіяти, але скрам якраз і призначений для розв'язування таких складних проблем. У кожному із цих випадків люди сьогодні звертаються до скрам по допомогу, і як і у світі бізнесу демонструють неабиякий успіх. Освіта. Учони з передмістя всього світу дуже подібні між собою. Розташовані в кількох кілометрах від ділових центрів, вони є тими місцями, куди люди переїжджають, щоб купити дешеве житло, створити родину і відправити дітей до школи без багатьох проблем великого міста. У цьому Альфен Анден Рейн є доволі типовим невеликим містом. Воно розташоване на заході Нідерландів між Лейденом і Утрехтом. Е, десь у 45 хвилинах їзди від Амстердама. Якщо під'їхати до містечка трасою в будній день, то весь транспорт рухатиметься у зворотному напрямку, вестиме людей на роботу деінде. Околиці ж рясно вкриті молочними фермами і вітряками старими і новими. У самому місті транспорт майже повністю складається з велосипедів. Сотні сотні з них прямують до місцевої загальноосвітньої школи під назвою Ашрам Коледж. Як і саме місто, ця школа доволі типова для голландських навчальних закладів. Там навчаються близько близько 1800 учнів у віці від 12 до 18 років. В Голландії рано починають приділяти увагу професійному навчанню учнів, розподіляючи їх між програмами трьох рівнів. Нижчий рівень спрямований на підготовку перукарів, механіків і секретарів. Вищий готує дітей до роботи медсестрами, менеджерами та інженерами, а університетські лікарями, юристами і дослідниками. Учні програми нижчого рівня можуть піти працювати вже в 16 років, тоді як на вищих рівнях можна провчитися до 20 і далі далі, вступивши потім до університету. Усі рівні мають ряд обов'язкових спільних предметів, хоча вивчає їх кожна група окремо. В Ашрамі є програми всіх трьох рівнів. І з цим е, одним із цих базових предметів є те, чого навчає учнів кожного рівня школи викладач Віллі Вейненс. хімія. Переконаний, ви пам'ятаєте шкільні уроки хімії, лабораторні столи рівними рядами навпроти вчителя перед дошкою, тиждень теорія, а потім практичні заняття разом із партнером, вибір якого часто був завданням стратегічним і доволі стресовим. Можливо, ви любили хімію, можливо, вона вимотувала вас до сліз. А може, серіал Пуститися берега дав вам нове розуміння розуміння фінансового потенціалу опанування лабораторної техніки та важливості добору правильного партнера. Яким би не був ваш досвід, як тільки вчитель починав говорити про ковалентні зв'язки чи якісь інші незрозумілі речі, вас із однокласниками майже із чутним клацанням перемикало. Ви починали дружно дивитись у вікно, щось малювати в зошиті або думати про симпатичного хлопця чи дівчину е, в другому ряді. Визнаємо, що в класах, де проходять уроки хімії, думки учнів часто ширяють дуже далеко від предмета, але на уроках Вейна Гайденса все зовсім не так. Бачите, каже він, коли учні вриваються в клас та поспішають до своїх столів, чомусь не сідаючи, я нічого не роблю. На годинку, 8.30 ранку, звичайно, середи вересня, але клас Вейненса не схожий на навчальний кабінет. Жодних тобі столів рядами перед учителями. Вони розставлені так, щоб групи з чотирьох учнів могли бачити один одного. Замість того, щоб розсістися на місця, учні дістали великий аркуш ватману, вкритий стікерами, прикріпили його на стіну і зібрались навколо. Гетман поділений на кілька великих колонок. Крайня ліворуч називається L-Items. Далі йдуть Тедон ем, і нарешті Клар. Як ви можете здогадатись, вони означають всі завдання виконати, виконується і виконано. Нижче від колонок є ще чотири заголовки: визначення готовності, графік, їхній варіант діаграми згоряння завдань, що показує прогрес у напрямку до мети, а також ретроспектива і швидкість для вимірювання балів, досягнутих за кожен урок. Їхні спринти зазвичай тривають 4-5 тижнів і закінчується тестом. Втече перед своїми скрамдошками flops, як вони називають їх нідерландською, учні планують, що вони збираються вивчити на конкретному уроці. Вони переносять стікери з обраними завданнями з беклогу всі завдання до колонки виконати і беруться до роботи. І знову, як любить говорити Вейнанс, він не робить нічого. Учні самі відкривають свої підручники і починають вчитись. Мабуть, найважливіше, що вони навчають один одного. Вейнанс лише походжає по класу, дивлячись на скрам дошку та діаграму згоряння. Час від часу він указує учням здійснював на помилку, швидко пояснює складений момент, чи навмання бере якесь завдання з колонки виконано, і швидко опитує всіх учнів про нього, стежачи, щоб усі розуміли цю тему. Якщо тема зрозуміла не до кінця, він повертає її назад до колонки виконати. Умовою готовності є те, що матеріал має бути зрозумілим усьому класу. Правда, з усіх учнів є один унікальний е, розділ з крамдошки визначення веселищів. Вони мають не лише виконувати роботу, але й отримувати від цього задоволення. Трьома критеріями цього основа є довіра, гумор і унікальне нідерландське слово «gezelligder». Е, точного перекладу воно немає. Якщо приблизно, то воно означає затишок, товариськість, розвагу, задоволення, зустріч із друзями після довгої відсутності, проведення часу з коханими чи просто належність до чогось. Якщо чесно, це вразило мене як ідеальний спосіб описати відчуття підтримки, радості, надії, веселощів, комфорту і захвату від членства в дійсно чудовій команді. Вам не потрібно виступати в ролі поліцейського, каже Вейненс. Сьогодні ми маємо інший інший підхід до роботи з учнями. Вони роблять усе самі. Вони навіть задають самі самим собі домашні завдання. Кожна команда знає, що вони вже вивчили, до якої дати треба досягти проміжних етапів і чи потрібно допрацьовувати вдома, щоб вивчити все вчасно. Вони дуже самоорганізовані, вони розробляють розумніші та швидші способи навчання. Одна команда почала зразу з тесту і працювала у зворотному напрямку. Гурт 11-річних учнів недобре сказав я їм, і вони одразу похнюпились. Вейнан сяє своєю заразливою усмішкою. Відмінно продовжив я. Учні знайомляться зі скрам чи едескрам, як називає свій підхід Вейнанс, у перший же день занять. Перш за все, вони розбиваються на команди, причому багатофункціональні. Учні оцінюють самих себе в різноманітних категоріях: від хоробрості до любові е, до, е, до любові до математики, від рахування почуттів інших до націленості на мету. Потім їм кажуть сформувати багатофункціональні команди, що матимуть усі вміння і навички, потрібні для засвоєння матеріалу. За словами Вейнанса, це вчить їх чогось не менш важливого, ніж хімія, співпрацювати із людьми, які мають інші таланти, ніж вони, та високо їх цінувати. Тіму Янсену 17. Це його останній рік у школі. Він використовує скрам уже три роки і збирається вступати до університету, де планує вивчати хімію. Тім схожий на типового заучку. Я можу вчитися швидше за інших, каже він. Але працюючи разом із кимось, ви стаєте кращим, пояснюючи матеріал іншим, я краще засвоюю його сам. Він повертається до Гудіт Шварц, яка сидить через стіл від нього. Вона знає, що може спитати в мене щось із предмета, а я можу спитати її щодо організації. Їй вдається зводити все докупи краще за мене. Удіт зовсім не схожа на нього, струнка, приваблива білявка. Так ти більше дізнаєшся про своїх однокласників, розумієш, кому що краще вдається. Скрам допомагає відлюдькам налагоджувати зв'язок із рештою класу. Долучається до розмови її також гарненька і стильна подружка Маника Бовенс. Іноді ти обираєш команду, а іноді обирають тебе. Ти дізнаєшся, що вони краще за тебе у деяких якостях. Таке навчання, за словами Вейненса, є частиною ідеї зробити несвідомі вміння та навички свідомими. У житті важливі далеко не лише ті вміння, що можна перевірити на іспиті. Якщо допомогти учням визначити і цінувати різні чесноти самих себе та інших, у них розвиваються навички 21 століття. Засвоїти їм потрібно кожному. Після розбиття на команди учнів вчать оцінювати виконану роботу не в годинах чи днях, а в балах. Тоді вони зможуть оцінювати кожну частину матеріалу, який потрібно засвоїти, за допомогою порівняльного вимірювання, властивого послідовності Фібоначчі, граючи в планувальний покер. Віллі пояснює ідею балів доволі просто: забудьте всі способи вимірювання, про які вам розповідали. Абсолютних оцінок не існує. Якщо я вам кажу 50 балів, каже він, вказуючи на тоненьку школярку, то скільки важиш ти? 40, припускає вона. Дякую, звісно, але думаю, що десь близько 20. Наприкінці кожної серії уроків команди проводять ретроспективу, питаючи себе, що пройшло добре, що могло пройти краще, як команда може покращити свою роботу. Такий акцент на командах, каже Вейнанс. Іноді дивує батьків. Він розповідає про одну матір, яка зателефонувала йому і сказала, що її донька вже виконала всю роботу. То навіщо їй тягти за собою інших? Я відповів, що дівчина повинна мати сміливість сказати іншим працювати наполегливіше. Вона так і зробила, і результати тестів пішли вгору. Тепер її матір зателефонувала вже, щоб подякувати мені. Учні мають навчитись не лише працювати самі, але й працювати разом. Енергія в класах ашраму просто зашкалює, і це відбувається відбувається на результатах. У голландській системі шкільної освіти оцінки успішності йдуть від 1 до 10, причому найнижчою задовільною вважається 5,5. На заняттях Віллі найнижчою оцінкою є 7, і учні відповідають цьому стандарту. За останній рік, каже Вейненс, результати тестів покращились більш ніж на 10%. Віллі дізнався про скрам від свого зятя, працівника великої технологічної компанії у Нідерландах, що використовує цю систему. Віллі працює вчителем уже близько 40 років і каже, що саме це він шукав увесь цей час підхід, е, підхід, який вчить е, дітей самоосвіти, цінності вмінь і навичок, не лише їхніх власних, але й інших людей. А крім того, отримувати в процесі роботи задоволення. Важливо сказати, що скрам рідко довгий час залишиться однією з багатьох прийнятих систем. Він створений для панування. У голландських школах, наприклад, едускрам не залежить від однієї особи, навіть такого видатного вчителя, як Вейненс. Можливо, він і почався з Віллі, який переконав кількох своїх колег-учителів хімії в Ашрамі його спробувати, але тепер він росте далі. За підтримки ділової спільноти сьогодні в Нідерландах діє спеціальна фундація Едоскрам, де готують учителів та розповідають школам про переваги цієї системи. Співробітники цього фонду підготували вже 74 учителів з усіх предметів до 12 шкіл. Причому надалі вони планують зростання, готуючи по 60 учителів до для 15 шкіл щороку. Через 5 років це означатиме ще 300 вчителів і 75 шкіл. Непоганий початок. Я зустрівся з кількома вчителями з усієї країни, і вони говорили мені, що це нова система Монтесорі. Вони вважають її рухом уперед. І це відбувається не лише у Нідерландах. В Аризоні є приватна школа для дітей, бідних сільських індіанців, де також використовується скрам. Його починають вивчати у кількох університетах. У Гарвардській школі бізнесу створили новий клас під назвою Інноваційна лабораторія, де всі заняття побудовані навколо команди. І як сказав мені професор цієї школи Гірочака, «Е, таки учі, коли вивчаєш, е, коли навчаєш команди, робити це треба саме за допомогою скрам. Відвідуючи голландський ашрам коледж, я спілкувався з деякими тамтешніми учнями. Коли я запропонував їм ставити питання, руку підняв один хлопчик. Аж не віриться, що ви розробили це для комп'ютерного програмного забезпечення, сказав він. Це здається ідеальною розробкою для середньої школи. Я дивився на цього хлопця і відчував, як у мене зволожились очі. Пізніше я дізнався, що раніше він був ледь не аутистом. До появи скрам він нічим не цікавився і тримався від усіх осторонь. Скрам відкрив йому шлях до розвитку, дозволив полюбити школу і стати кращою, більш повноцінною особистістю. Багато років тому, коли я намагався виправити проблеми кількох комп'ютерних компаній, я не розумів, що створює також щось, що зможе допомогти виправляти людське життя. А вийшло саме так, і, мабуть, найяскравіше це виявилось у, в угандійських селах. Бідність. Уганда є однією із найбідніших країн світу. Понад третина місцевого населення живе на менш ніж півтора долара на день. Переважна більшість угандійців мешкає в сільських районах, де бідність є суцільною, а люди борються за виживання, обробляючи невеликі земельні ділянки, які дістали в спадок. Багато із цих місць дуже віддалені. До найближчого містечка з ринком треба кілька днів іти пішки. Родинам складно відправляти дітей до школи, бо їхні руки потрібні для роботи по господарству. Особливо рано кидають навчання дівчатам. Середня тривалість життя людей складає 53 роки. Дитяча смертність на 5% перевищує народжуваність, а на 6 тисяч жінок щороку помирають від ускладнень вагітності. Життя землеробу в Оганді аж ніяк не назвеш простим. Але на щастя існує фонд Гремін, заснований одноіменним банком ранком лауреата Нобелівської премії Мохаммада Юнуса, який почав свою діяльність з мікрофінансування найбідніших мешканців Бангладеш. Робота цього фонду спрямована на допомогу біднякам усього світу вийти з бідності, причому за рахунок не подачок, а розвитку їхніх недооцінених сильних сторін. В Уганді було вирішено спробувати зробити це, надавши бідним людям можливість ділитися своїми знаннями і засвоювати нові. Для цього фонд наняв на роботу приблизно 1200 мешканців бідних сільських районів, яких назвали громадськими інформаційними працівниками. Раніше фонд уже розробив мобільні додатки для мікрофінансування і розрахунків, і тепер вирішив надати цим працівникам не лише банківську інформацію, але й знання, які вони зможуть використовувати у повсякденному житті. У випадку Оганди це означало знання, придатні для ведення сільського господарства. Фонд забезпечив своїм представникам доступ до найкращих сільськогосподарських практик, роздавши їх їм смартфони і доносячи таким чином інформацію до населення. Стів Белл, співробітник інституту ощадливого підприємства і сертифікований скрам майстер, нещодавно відвідав два віддалених села і описав, як це працює. Проводиться зустріч землеробів, стоячи прямо в полі. Хтось із них показує рослину, що страждає від якоїсь хвороби. Інформаційний працівник швидко проглядає зображення на смартфоні, доки не знаходить фото рослини з такими симптомами і не визначає хворобу. Тут же на місці добирається науковий спосіб лікування, який не вимагає дорогих пестицидів чи хімікатів, і яким селянин може негайно скористатись. Бел каже, що швидка передача практичної інформації вже сама по собі є достатньо потужним інструментом, але цей мобільний додаток ще й пов'язує селян між собою собою по всій Уганді. Завдяки цьому зв'язку вони можуть ділитись інформацією про ціни на найближчому ринку, до якого часто буває кілька днів ходу. Раніше вони покладалися на милість перекупників, які, користуючись їхнім незнанням ринку, називали ціни просто зі стелі. Тепер селяни завжди знають, скільки перекупники беруть собі. Бел розповів мені історію однієї жінки, яка сказала, що самі лише сільськогосподарські дані е, подвоїли її врожаї. А ринкові дані ще й подвоїли її ціни. Раніше вона отримувала по 300 шилінгів за бушель, але коли дізналася, що це коштує 100 тисячу шилінгів, вона змогла домовитись на 600. подвійний урожай, подвійний прибуток, а та сама робота. Саме для цього призначений скрам, і саме це він приніс їй. Ерік Камара очолює технологічну групу відділення фонду Грамін у Кіншасі. Його група використовує скрам для розробки цих мобільних додатків. За його словами, кожного разу, отримуючи замовлення на нові опції, команда оцінює їх за шкалою від 1 до 7, відповідаючи на три питання. Перше, наскільки важлива ця робота для місії допомоги бідним? Друге, як ця характеристика посприяє роботі інформаційних працівників? І третє, чи підтримують цю характеристику партнери? фонд віддає перевагу роботі з партнерами, такими як фонд Біла та Мелінди Гейтсів, а не самотужки. Це дозволяє Камарі розставляти пріоритети в роботі, використовуючи об'єктивні критерії. До появи скрам, каже він, люди просили все й одразу. Маючи обмежені ресурси неприбуткової організації, вони не могли робити все, а тому здавалося, що не робиться нічого. Тепер же в кожному спринті різні групи, які хочуть отримати якісь опції, приходять і розповідають, що саме вони хочуть, та абсолютно прозоро і чітко бачать їхню опцію в порівнянні з іншими. Це допомагає групі зі скромними можливостями визначити, що матиме найбільший вплив. На прикладі інших груп я побачив, що такий спосіб роботи швидко поширюється на решту відділень фонду в Кіншасі, змінюючи ставлення працівників до їхньої звичної роботи з 9 до 5. Раніше там проводили щотижневі зустрічі, на які ніхто не хотів іти, багатогодинні переливання з пустого в порожнє, де піднімалися окремі проблеми та скарги, але майже нічого не робилось. Такі зустрічі тривали вічність і нікого не влаштовували. Дуже часто єдиним результатом були звинувачення, а не пошук рішень. Тепер же Камара, кожна команда має свою скра працівникам дошку. Перед зустрічю всі проблеми та перешкоди стають добре помітними. У наші дні директор відділення може просто пройтись кабінетами та на власні очі побачити, що гальмує чи блокує роботу, просто поглянувши на скрамдошку. Якщо говорити з людьми зі світу неурядових організацій, то вони всі скаржаться, що люди там об'єднані спільною метою та віддані справи але з дисципліною у них не дуже. Натомість Scrum дозволяє використовувати пристрасть людей до роботи, пояснюючи необхідність і правильність розставлення пріоритетів. Зі Scrum легко працювати в бізнесі, використовуючи його, можна заробити більше грошей, набагато більше. Ви подвоїте свої доходи за половину часу але найкорисніше його застосування пов'язане з людьми, які присвятили своє життя допомозі найбіднішим із бідних. Якщо скрам допоможе досягти подібного ефекту тим, хто живе за межею бідності, це буде величезний крок у напрямку загального соціального добробуту. І цей добробут не лише настане скоріше, його також можна буде виміряти. Скрам дає людям можливість легко вимірювати прогрес у фонді Грамін є те, що його співробітники називають прогресом виходу з індексу бідності. Ним вимірюється ефективність кожної з програм. Вони можуть провести опитування та чітко побачити вплив, який мають громадські інформаційні працівники з мобільними пристроями у сільській місцевості. Вони можуть експериментувати з різними способами роботи. Вони можуть допомагати людям знаходити нові шляхи виходу із бідності. Мене захоплює, що скрам повертається до свого коріння. Запускаючи його вперше, я надихався діяльністю банку банку Грамін та інших рамках мікрофінансових інституцій, а також їхньою допомогою командам бідних людей щодо виходу із бідності. Вони збирали команди бідняків і задавали кожному із членів скласти бізнес-план, розписавши, щоб той зробив, отримавши мікрокредит у 25 доларів. Один чоловік міг захотіти купити візок для продажу фруктів на площі містечка. Інша жінка швацьку машинку, щоб шити на продаж одяг. Нові позики команда отримувала лише після повернення попередніх. Кожного тижня вони зустрічались, щоб подивитись, як можуть допомогти один одному. Результати вражали. Спершу жінка зі швадською машинкою починала заробляти достатньо грошей, щоб прогодувати своїх дітей. Кілька тижнів по тому вона вже могла дозволити собі купити їм взуття, а потім вона отримала можливість відправити їх до школи через кілька циклів вона взагалі відкривала малий бізнес і могла почати будівництво власного будинку. Дивлячись на такі успіхи, я сказав програмістам, з якими тоді працював. Ці бідні люди не мають взуття, але це не заважає їм знайти вихід із бідності. Ви маєте взуття, але не програмне забезпечення. Вони знайшли спосіб співпраці, щоб вибратись із лиднів. Чи готові ви зробити те саме? так і народився скрам. Неприбуткові організації це лише одна сфера, де ми можемо запровадити інноваційні досягнення соціального добробуту. А як щодо самоорганізації, органів влади? Державне управління. Державне управління є не лише формою організації соціальної сфери, доріг, поліції, суддів, транспорту. Вона також формалізує, хто ми є як народ. Воно зводить воєдино наші уявлення про самих себе. У Сполучених Штатах фундаментальні прагнення американського народу зібрані в документі, підписаною кубкою бунтівників, яких би точно перевішили по одному, якби вони не тримались разом Декларації незалежності, складена аристократами, ідеалістами, рабовласниками та замовласниками ця декларація декларація на диво містить радикальне уявлення про те, яким саме народом хотіли бути американці тієї революційної доби ми вважаємо самоочевидними істинами, що всі люди створені рівними і наділеними своїм творцем певними невід'ємними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення до щастя. На те, щоб забезпечувати ці права, між людьми встановлюються уряди, влада яких походить зі згоди тих, ким вони правлять. У наші дні важко оцінити, яким відступом від загальноприйнятих тоді норм були ці слова. Хоча ідеї епохи просвітництва вже почали поширюватись, повністю демократичних країн у ті часи ще не існувало управління здійснювались згори, божественним правом королів і силою зброї. Більшою частиною світу правили великі імперії, не лише Велика Британія, але й Франція, Австрія, Росія і Туреччина. Ідея про те, що люди наділені правами від народження, а не отримують їх милістю когось при владі, здавалась, м'яко кажучи, революційною. З таких ідеалів і виникла форма правління, що називалася республікою. Подібно до того, як учився ходити робот Родні Брукса, Сполучені Штати також спочатку невпевнено стояли на ногах, спотикались і падали ходили та час від часу сходили на майнівці, Але ці ідеали надихнули революції по всьому світу, і сьогодні більшістю великих е, держав править бодай формально народ через своїх представників. Проблемою, звичайно, є понад 200-літній бюрократичний апарат, інтереси якого так міцно спаяні із самою структурою влади, що голос народу буває доволі важко почути. У результаті ж нестача прозорості та централізації влади в руках кількох людей виникає корупція. У малому масштабі це можуть бути бюрократи, що беруть хабарі за послуги, а у великому банки гіганти, які накопичують багатства, приватизуючи прибутки і соціалізуючи витрати. У більшості світових столиць сьогодні виріс такий собі придворний клас що постійно перебуває біля влади. Тендери, грошові потоки та теплі крісла розподіляються за принципом, кого ти знаєш, а не що ти із собою несеш. Особливо яскраво це виявляється в обігу політиків, генералів та владних бюрократів із влади до бізнесу і назад. Кількість багатозіркових генералів, що очолюють фірми, підрядники оборонної промисловості, депутатів, які стають лобістами, чи колишніх урядовців, що йдуть у фінансово-промислові групи, просто зашкалює. Але як я підкреслював у розділі номер 3 безглуздо шукати поганих людей, треба шукати погані системи. Давайте ставити питання, що має шанс дійсно змінити стан справ, якими мотивами керується погана поведінка. Я дуже сумніваюся, що хтось із Вашингтонських непотоплюваних вважає себе поганою людиною. Скоріше навпаки, вони сповнені добрих намірів. Ця система підставила їх та й нас теж. Але як нам змінити цю систему? Як заохотити прозорість, пріоритетність і відповідальність? Ви знаєте відповідь за допомогою скрам. Почнімо за кілька тисяч кілометрів на захід від міста Вашингтона зі столиці штату Вашингтон, міста Олімпії. Останні дві президентські адміністрації, спочатку республіканці, а тепер демократи, впроваджували там так званий ощадливий уряд. Під час виборчої кампанії восени 2012 року чинний губернатор Джей Інслі сказав інтерв'ю: держава переважно зайнята прийняттями рішення. Ми ж хочемо знайти спосіб залишити на столі менше паперу. План губернатора містить п'ять пунктів, які можна знайти в будь-якій передвиборчій програмі система освіти світового класу від початкової школи до коледжу, економіка благоденства, зробити штат національним лідером із відновлюваних джерел енергії і чистого довкілля, здорові та безпечні громади, раціональне, ефективне і відповідальне управління. Це не якісь там революційні цілі, це лише те, чого люди мають очікувати від своєї влади. Сам факт, що вони нагадують кліше, є індикатором їхньої важливості. Зрештою, кліше це просто істина, повторена досить разів, щоб стати банальною, але адміністрація Інслі вирізняє те, як вони збираються діяти. Вони визначають свій новий підхід як конкретний, вимірювальний, досяжний, актуальний і терміновий. Іншими словами, вони хочуть скористатися скрам. По суті, вони вже це роблять. Головне інформаційне управління штату Вашингтон відповідає не лише за те, які нові технології закуповуються, але і як це робиться. Штат управління налічує 20 співробітників, які мають запобігати серйозним програмним збоям вартістю в десятки мільйонів доларів. При цьому вони займаються оновленням програмного забезпечення забезпечення для органів влади, що відповідають за найрізноманітніші сфери від видачі водійських прав та розподілу витрат з безробіття до регулювання вирибних ресурсів та дикої природи. У 2012 році вони проконтролювали 80 звернень на загальну суму понад 40, 400 мільйонів доларів. А ще вони видають правила і розпорядження для різноманітних агенцій щодо впровадження політики штату. Для цього вони використовують скрам. Вони навіть придбали е, перегородки у своїх кабінетах та сформували скрам команду команди. За словами заступника голови управління Майкла Де Анджело, вони намагаються забезпечувати різні е, служби штату дієвими і практичними правилами щотижня. Ми постійно оновлюємо процедуру подання агенціями інвестиційних планів. Ми ставимо собі за мету кожного тижня змінювати по одній речі. Ми використовуємо поетапний підхід, завдяки якому щотижня отримуємо потенційно готовий продукт, який агенції можуть відчути. Вони дійсно отримують щось матеріальне. Готовий продукт у їхньому випадку означає дієві зміни зміни правил. Це не обов'язково має бути якась річ, це просто має бути щось, що приносить цінність. Замість намагань одразу створити якийсь масштабний всеосяжний документ, де буде передбачено всі моменти процесу фінансування, вони вирішили робити це крок за кроком. Вони хочуть забезпечити покращення політики штату щотижня. Реакція на це каже Де Анджела, була неоднозначною, адже існує величезний страх не отримати ідеального продукту. У серпні 2013 року він повідомив: минулого тижня ми змінили порядок звернення до нас клієнтів але залишилось багато місць, де все, що вказано старий спосіб на нашому сайті, в різних матеріалах тощо. Тому ми маємо всі ці матеріали змінити. Передусім, ми вирішили не чекати, а просто зробити це. Ми оновимо всю документацію в наступному спринті. Інакше клієнти залишатимуться без кращого способу зв'язку місяцями. Ми крастимемо їхню цінність. Управління інформаційної політики також намагається провести скрам крізь усі бюрократичні перешкоди штату. Саме тому вони змінили на скрам власну доносну систему, щоб стати прикладом, мати змогу говорити про нього зі знанням справи. Переваги тут просто надто великі, щоб ними не користуватись, але існують і деякі перепони на цьому шляху. За словами Де Анджело. вони виявили одну річ: у деяких випадках у законі штабу буквально прописано каскадну модель. Змінити це може бути доволі непросто, бо штат Вашингтон виділяє фінансування дворічними циклами. Доводиться просити великі суми. Тут не вийде казати, що ми додаватимемо цінність, доки ви не скажете нам зупинитись, каже Де Анджело. Уряд хоче бачити, що це коштуватиме, стільки-то грошей і принесе таку-то цінність у таких-то часових межах. Це потрібно йому для розмови з громадянами, хоч ми і знаємо, що це значно менш ефективно. Почасти проблема полягає в тому, що в Сполучених Штатах як на рівні держави, так і штату законодавчі органи влади розбиті на комітети. Одна група законодавців займається освітою, друга злочинністю, а третя бюджетом, а четверта соціальними службами. Вони розрізнені і ніколи не дивляться на загальну картину, каже Рік Андерсон. Він працює консультантом консультантом державних агенцій, округів та міст у штатах Вашингтон, Орегон, Каліфорнія і Гаваї. Він працював із законодавцями і каже, що зміни назріли, навіть якщо на це піде деякий час. На його думку, почати слід із встановлення цілей базованих на продуктивності. Гаразд, агенції X. Ось ваші цілі, а ось ваші очікувані результати. Лише маючи їх, можна починати писати закони, засновані на результатах, каже він. У модернізованому світі Scrum замість затвердження конкретного плану будівництва мосту чи через річку, законодавчий орган зможе сказати дорожньому управлінню: ми хочемо, щоб цей перехід міг пропускати X людей за час Y, що коштуватиме Z. Як ви це зробите, вирішувати вам. Це б одразу дало поштовх відкриттям та інноваціям. Натомість сьогодні нормою є будівельні проекти, що вибуваються з бюджету на сотні мільйонів доларів. У чому сенс? У міру праці на об'єкті бригади будівельники стикаються з новими проблемами та новими способами їх розв'язання. Замість того, щоб обмежувати такого роду інновації через комісії з контролю за внесенням змін та масу звітів, ми мали б їх заохочувати. Але як щодо ідеалів, з яких я почав цей розділ, де суспільство саме формує себе через документ, скажімо, конституцію. Ну, одна країна вирішила, що використання скрем дозволяє розробити конституцію, яка дійсно відображатиме волю народу. У 2008 році по світу вдарила фінансова криза, якої цілком можна було уникнути. Великі банки випустили ситуацію з під контролю, накопичуючи дедалі більше безнадійних боргів, які неможливо було повернути. Однією із країн, які постраждали найбільше, стала Ісландія за підтримку підтримки держави місцеві приватизовані банки взяли на себе просто величезні ризики на фінансових ринках, як кажуть на Уолл-стріт, якщо ви не знаєте, хто в кімнаті дурень, то це ви. У цьому випадку дурним була Ісландія. Сума грошей, яку вони заборгували, була приголомшливою, як для такої маленької країни. Урешті-решт банківські оцінки у 12 разів перевищили розмір національного бюджету. Коли почався крах, ісландське економічне диво розлетілось на друзки. Мешканці Рик'явіка в гніві вийшли на вулиці і зібралися зібралися разом перед Альтингом, ісландським парламентом, тарабанячи каструлями і пательнями. Це отримало назву Каструльна революція, у результаті якої уряд, що допустив таку фінансову практику, мусив піти у відставку. До влади прийшли нові лідери, які пообіцяли нову конституцію. Для написання цієї конституції деякі чиновники вирішили бути відкритими і заручитися підтримкою народу. Тому вони сформували конституційну комісію, яка вирішила задіяти скрам. Комісія мала збиратись щотижня, приймати рішення щодо одного розділу документа і кожного четверга презентувати його громадськості. Потім вони збирали відгуки людей через Фейсбук і Твіттер. Усього за кілька місяців вони отримали новий документ, що мав величезну підтримку ісландського народу. Це стало новим вираженням того, як вони себе бачать. На жаль, сили, яким фінансові махінації були на руку, завдали удару у відповідь. Після багатьох затримок, заплутувань, оскаржень і протидії волі народу новий парламент, куди увійшли ті самі партії, що допустили знищення економіки країни, вирішив просто проігнорувати нову конституцію. Ключову вимогу революції не було виконано, принаймні досі. Світ змінюється, і ті, хто полюбляє таємність та ошуканство, скоро зрозуміють, що їм більше нема де ховатись. Скрам змінює світ навколо них, і, попри весь їхній супротив, зміни неминучі. Система скрам настільки швидка, прозора, уважна до побажань людей, що рано чи пізно переможе політиканів, які стоять на її шляху. Змінюйтесь або помріть. Як ми всі колись працюватимемо? Раніше в цій книжці я вже розповідав про принцип бойових мистецтв Шухарі. У стані шу люди чітко дотримуються правил, щоб засвоїти ідеї, які за ними стоять. У стані ха люди починають створювати власний стиль у межах цих правил, адаптуючи їх до своїх потреб. У стані рі люди існують поза межами правил, вони втілюють ідеал. Спостерігаючи за справжнім майстром у стані рі, неначе бачиш рухомий шедевр, його чи її дії стаються неможливими, але це тому, що майстер став філософією у плоті. Ідея знайшла свою реалізацію. Усе це є передмовою до того факту, що в скрам існують деякі правила, і вам було б добре як вивчити їх, так і вийти за їхні межі. Я включив їх у додаток до цієї книжки Впровадження скрам і що почати. Розділ за розділом я пояснював причини існування цих правил, заохочуючи вас, сподіваючись застосувати їх у вашому особистому житті, вашій компанії і громаді. Проте парадокс цих правил у тому, що вони стирають кордони, вони створюють свободу, а багатьох свобода може лякати. Однією з компаній, які навчились робити своїх працівників вільними і оптимізувати інновації, є Valve. Її приклад показує, як ми всі можемо неминуче організувати самих себе чи для розробки кращого програмного забезпечення, чи визволення людей із бідності, чи для планування весілля чи ремонту будинку. Створення у 90-х роках фірма з випуску відеоігр, що розробила такі революційні хіти продажів, як Half-Life чи Portal, компанія Valve е, працює на повному самофінансуванні і сама володіє володіє всією своєю інтелектуальною власністю. Майже всі її понад 300 співробітників працюють в одній офісній будівлі в місті Белвію, штат Вашингтон. Компанія має понад 50 мільйонів клієнтів і заробляє сотні мільйонів доларів на рік. Причому головного начальника як такого в них немає. Витоком Велва є насамперед Microsoft. У наші дні Майкрософт уже зовсім інакший, але далеко в 90-ті він був просто таки зразком ієрархічної корпорації. Усі визначали себе за тим, як далеко внизу корпоративної піраміди вони від засновника та генерального директора Біла Гейтса, тоді найбагатшої людини у світі, та й досі однієї із найбагатших. Серед засновників Valve був і Грег Кумер. Він працював на Гейба Нювела, який в Microsoft очолював групу розробки. Грег описує, як ця підвищена увага до фігури боса виявлялась навіть у інструментах, які люди використовували у своїй роботі. У Microsoft був плагін Outlook під назвою Організаційна схема. І щоразу, отримуючи електронну пошту, вони починали клацати цей плагін, щоб подивитися, яке місце в компанії займає відправник. У скількох клацаннях той відбіла, скільки в нього е, прямих підлеглих полеглих, і ворог він чи друг. Усе це можна було зрозуміти просто з його місця в організаційній схемі. Грех каже, що якщо подивитись звідалі, можна було побачити величезну піраміду з білом на верхівці. Якщо ж наблизитись, у ній проявлялися численні менші пірамідки, це була суцільна піраміда згори донизу. Окрім групи е, Гейба Нювела, вона налічувала кількасот людей, які підпорядковувались безпосередньо йому. Це дуже впадало в очі, коли ви відкривали додаток організаційна схема, каже Грек. Вони явно туди не вписувались, і це спричиняло політичні проблеми, бо вона, бачите, не мала правильної кількості менеджерів чи правильної структури. Реакція компанії була майже такою, як у лейкоцитів, що масово атакують інфекцію. Сьогодні, звичайно, Microsoft уже має 3 тисячі людей, які працюють у скрам командах і поступово рухається в бік розширення до 20 тисяч. Але в ті часи цю інфекцію всіляко намагались ліквідувати. Тому Гейб, Грек та кілька інших співробітників звільнились і заснували власну компанію Valve. Кілька років тому Грек намагався скла скласти пам'ятку для працівників працівників, пояснюючи принципи роботи Велва. У цьому документі не було переліку ставок зарплати чи інформації про покриття медичним страхуванням виготовлення окулярів. Радше це була спроба передати дух компанії. Я визначив, що для засвоєння підходу Велва до роботи співробітникам потрібно від 9 до 16 місяців. Вони не одразу звикають до відчуття свободи, каже Грек. Той документ був призначений прискорити занурення людей в атмосферу компанії, але Грек та інші засновники билися над кожним словом. Вони хотіли, щоб це пояснення здавалося спущенням згори гори. У результаті перший розділ називався Ласкаво просово на рівнину. Це наш короткий спосіб сказати, що ми не маємо жодного начальства і ніхто нікому не звітує. У нас, щоправда, є засновник, президент, але він е, вам навіть не начальник. Цією компанією керуєте ви, ведете її до можливостей та від ризиків. Е, ви маєте право давати зелене світло проектам, ви маєте право постачати продукти. Пласка структура усуває всі організаційні бар'єри між вашою працею і клієнтом, який отримує від неї задоволення. У будь-якій компанії вам скажуть, що клієнт завжди правий, але тут ці слова дійсно мають вагу. Ніщо не заважає вам визначити для себе, чого хочуть наші клієнти, а потім давати їм це. Як ви думаєте собі, ого, здається, тут багато відповідальності, то ви не помиляєтесь. Ось як Велве зазвичай починається проект. Хтось із співробітників вирішує його почати. Так просто. Вони визначають найкраще на їхню думку використання їхнього часу і енергії, що послужить компанії та клієнту найкращим чином і роблять це. Як вони залучають інших людей до спільної роботи над цим та переконують, як інші люди, якщо інші люди вважають це цікавою ідеєю, то приєднуються до команди чи кабал, як вона називається у валви, Усі столи, які Е, яких у компанії сотні мають колеса. Починаючи працювати разом над якимось проектом, люди буквально голосують своїми столами, суваючи їх у нову конфігурацію. Грек описує, як це відбувалося з продуктом під назвою Велика картина. Одним із найбільших продуктів Valve є їхня ігрова платформа Steam, яка постачає користувачам відеоігри та програмне забезпечення. На цій платформі можна знайти ігри не лише Valve, але й інших розробників. Саме таким чином сьогодні переважно й поширюються комп'ютерні ігри. Але як згадує Грек, був момент, коли він та кілька його колег злякалися, що вже досягли свого клієнтського максимуму понад 50 мільйонів. Ми почали думати про те, як зростає наша компанія і як розвивається е, Steam. І нам нам здалося, що це межа кількості клієнтів, які ми можемо досягти. Ми ж хотіли дістатись до клієнтів також в інших місцях і у їхніх вітальних, мобільних пристроях тощо. Тоді він почав говорити з людьми, дизайнерами, іншими колегами тощо. Він переконав їх, що буде добре запропонувати щось, що працюватиме на телевізорах, телефонах, планшетах, і вони створили ідею великої картини, способу постачати відеоігри на ці платформи. Але люди, яких переконав Грек, не мали усіх умінь і навичок потрібних, щоб дійсно це зробити. Вони знали, як має виглядати передати те, що їм потрібне, але не мали змоги це реалізувати. Ми почали продумувати деталі, а потім зробили фільм про те, як круто це буде, і скористалися ним, щоб набрати людей під проект. Самі створили потрібний код, ми не могли створити, тому нам потрібно було залучити людей, які можуть. Так вони й зробили. Приблизно через рік проект був представлений клієнтам. Хто вирішував, е, коли його представляти? Люди, які над ним працювали. Хто вирішував, що він достатньо добрий? Люди, які над ним працювали. Коли якась компанія оптимізується навколо нововведення, вона зазвичай змінюється докорінним чином, усуваючи внутрішні структури та ієрархії, будь-яку внутрішню структуру, каже Грек. Valve працює так весь час. Вони не чекають, поки змінитися їх змусить та чи інша криза, а змінюється постійно. Це повсякденний спосіб роботи їхньої компанії. Це ще одна цитата із пам'ятки е, для співробітників компанії Valve. Valve не відкидає організаційну структуру повністю, хоч і ненадовго, вона постійно виявляється в багатьох формах. Але коли ієрархія або чіткий розподіл праці не створюється членами групи, чи коли ці структури залишаються на довгий період, виникають проблеми. Ми вважаємо, що ці структури неминуче починають слугувати власним потребам, а не потребам клієнтам компанії. Ієрархія починає посилювати власну структуру, наймаючи людей, які відповідають її формі, додаючи людей для заповнення ролей підлеглих і підтримки. Її члени також мотивовані займатися пошуками своєї вигоди, віддаючи перевагу власній структу, владній структурі, а не зосередженню на простому забезпеченні цінності для клієнтів. Може здатись, що компанія Valve вразлива для халявників, людей, які прагнуть скористатись їхньою вільною системою, але там постійно зберігається контроль з боку колег. Звичайно, люди самі вирішують, над чим працювати, але якщо їм не вдається переконати більше нікого, що це добра ідея, можливо, вона дійсно не добра. За словами Грега, хоча співробітники компанії позбавлені сумнів сумнівного задоволення вислуховувати чиїсь накази, їхні колеги завжди готові висловити свою думку щодо пропонованого проекту. Це не ідеальна система. Жодна людська організація не є ідеальною, але зазвичай у Valve персональні перестороги вперше підіймають колеги по команді у розмовах між собою. Вони можуть приводити когось для консультації. Це може закінчуватись відгуком, жорстким коригуванням чи навіть відхиленням проекту, але вирішує команда. Виняток стався у 2013 році, коли компанія Valve зіткнулася з проблемою, з якою їхня система не могла впоратись. Уперше за весь час своєї роботи вони найняли велику групу працівників одночасно. Річ у тім, що вони прийняли рішення розділитись на підрозділи апаратного забезпечення та мобільних додатків, але просто не мали для цього потрібних умінь і навичок. Тому вони найняли для розв'язання цієї проблеми багато нових людей. Але прийом на роботу одночасно такої кількості нових співробітників, незвичних для порядків Valve, спричинив проблеми. Деякі працівники не бажали підлаштовуватись під ретиції компанії. Вони говорили іншим людям, що робити, і найгірше не дотримувались високих стандартів продуктивності Valve. За звичайних умов інші члени команди не терпіли б такої поведінки, але через те, що всі групи були новенькими, е, їхні колеги не мали достатньо впевненості у способі дій компанії. Тому група старих працівників кістяк Велве, яким це набридло, стала на захист принципів компанії, навіть якщо для цього їм довелося діяти за межами цих принципів, каже Грек. Компанія найняла одразу кілька десятків людей. Розмовляючи з Грегом, можна було сказати, що він вважав це помилкою. Він описує це як майже біологічну реакцію, яка дивним чином чином нагадує дії Microsoft проти засновників Valve. Відбулася атака на чужорідні організми для захисту цілісності системи. Ми багато обговорювали значення для заявлених нами цілей того, що нам довелося діяти за їхніми межами, розмірковий грек, і як ми можемо уникнути цього в майбутньому і не покладатись на групу людей, які працюють у компанії довгий час. Він зупиняється на хвильку, а потім упевнено каже: не мине й року, як ми це знатимемо. У тому, що вони зробили, відчувається віра. Вони послідовно прагнули максимізувати свободу, можливості і творчість людей. Попри періодичні труднощі, цей спосіб дій виявився надто ефективним, щоб не повторювати його знову і знову. Це капіталістична інновація не менш потужна, ніж багато промислових інновацій, що змінили природу роботи, каже Грек. Вона настільки корисна та успішна, що безумовно стане рушійною силою змін у світі. Чи використовують вони скрам? За словами Грега, пройшовши коридором, ви побачите чимало лекційних дошок на колесах, щільно вкритих стікерами, але вони не змушують людей використовувати цю систему, а дають самим вирішувати, яка процедура їм підходить як і з більшістю питань, Грек та інші засновники компанії утримуються від того, щоб казати комусь, що робити. Проте багато працівників Valve вирішили, що по змозі обиратимуть скрам, і цього для мене досить. Сьогодні ви не побачите багато компаній, схожих на Valve, але кожного дня їх виникає дедалі більше, і не лише у сфері програмного забезпечення. Наприклад, жодних начальників немає також у компанії Morningstar, е, світовому лідері з переробки автоматів щодо ролей та обов'язків. Усі працівники домовляються між собою, чи то продажі, чи вантажні перевезення зобов'язання чи складні інженерно-технічні розробки. У будь-якій компанії спочатку треба дати співробітникам відчути себе вільними, а потім підвести їх до прийняття відповідальності, яка із цим приходить. Або як співав гурт фон Келелік іще в 70-х роках звільніть свій розум, і ваша дупа потягнеться слідом. Що ми не можемо зробити? Цинізм, мабуть, є раціональною реакцією на відчай, але це один з найбільш руйнівних станів людини. Перші роки з цього століття були багаті на елементи, які породжують цинізм, безглузді війни, загорнуті в патріотизм, нігілістичний тероризм, що маскується під віру, жадібність, прикрита плащем ідеологічної правоти, амбітні навколо владні діячі, що діють за своїми егоїстичними інтересами. Синіки з розумінням зітхнуть і скажуть, так уже влаштований світ. Люди в суті свої зіпсовані та егоїстичні, і не визнавати цього просто наївно. Так вони виправдовуватимуть примус та раціоналістично пояснюють обмеження. За останні два десятиліття я глибоко вивчив літературу про те, що приносить надзвичайність. Ви здивуєтесь, але відповідь полягає в тому, що в глибині душі люди прагнуть стати надзвичайними. Вони хочуть робити щось важливе, змінювати світ, навіть хай трохи, але на краще. Головне позбутися перешкод на їхньому шляху, е, усунути те, що заважає їм стати тим, ким вони можуть стати. Саме це і робить скрам. Він задає цілі та систематично, крок за кроком, наближає їх до досягнення. А найважливіше, що він виявляє перепони, які цьому заважають. Скрам є кодексом антициніка. Він не є мрією про кращий світ чи пасуванням перед наявним. Радше це практичний дієвий спосіб запровадження змін. Мені відомо про скрам-проекти, спрямовані на постачання вакцин для дітей і про інші покликані будувати дешеве житло, позбутись дрібної корупції, ловити жорстоких злочинців, викорінити голод і відправити людей до інших планет. І все це не якісь там фантазії, а цілком дієві плани. Звісно, щоб не сталося помилки, вони потребують перевірки, адаптації, корекції на кожному кроці, але вони просуваються. У всьому світі відбуваються швидкі зміни, наближаючи нас до кращого життя. Саме це сподіваюся ви винесете із цієї книжки. Знання, що це можливо, ситуацію можна змінювати, а не обов'язково приймати як належне. Мріють усі, але не однаково. Ті, хто бачить сни вночі в запелюжених куточках свого розуму, вдень прокидається і виявляє, що це було марнотою. Але ті, хто мріє вдень, небезпечні люди, бо можуть програвати свої мрії з відкритими очима, втілюючи їх. Лоуренс Сім стовпів мудрості. Не слухайте циніків, які говорять вам, що не можна зробити. Дивуйте їх тим, що можна. Що треба запам'ятати? Скрам прискорює всі людські зусилля яким би не був проект чи проблема, Scrum можна застосувати у будь-якій сфері для покращення продуктивності і результатів. Scrum для шкіл. У Нідерландах дедалі більше вчителів використовують Scrum для навчання дітей. При цьому вони спостерігають майже негайне покращення результатів тестів більш ніж на 10%, і вони залучають учнів усіх рівнів підготовки від професійного до університетського. Scrum для бідності. Оганді фонд Грамін використовує Scrum для постачання бідним землеробам, сільськогосподарських і ринків ринкових даних, результат подвоєння врожаїв і прибутків для одних із найбідніших людей на планеті. Порвіть свої візитівки. Позбудьтеся всіх титулів, менеджерів, структур. Надайте людям свободу робити те, що вони вважають за найкраще, а також можливість бути відповідальними за це. Результати вас приємно здивують. Додаток: впровадження скрам і з чого почати. Тепер коли ви прочитали цю книжку, я розповім, як почати за допомогою Scrum будь-який проект у двох словах. Наведений опис процесу доволі загальний, але для початку вам має бути цілком досить. Цю книжку було написано, щоб пояснити, чому з'явився Scrum, а додаток у скороченій формі розповість вам, як він працює. Перше, доберіть власника продукту. Це людина, яка володітиме баченням того, що ви збираєтесь зробити чи створити, чого досягти. Вона враховуватиме можливі ризики та винагороди, що можна виконати і до чого є пристрасть. Більше дивіться у розділі 8 пріоритети. Друге, доберіть команду. Це люди, які насправді виконуватимуть роботу. Команді потрібні, потрібно мати всі вміння і навички, необхідні для того, щоб узяти бачення власника продукту і перетворити його на реальність. Команди мають бути невеликими. Золоте правило від 3 до 9 людей. Більше дивіться у розділі 3 команди. Третє. Доберіть скрам-майстра. Ця людина навчатиме решту команди принципів скрам та допомагатиме їм позбуватися всього, що їх затримає. Більше дивіться у розділі п'ятому. Марнування це злочин. Четверте. Складіть беклог продукту і розставте пріоритети. Це перелік усього, що потрібно створити чи виконати для перетворення бачення на реальність. Беклог існує і розвивається протягом усього життєвого циклу продукту. Це його дорожня мапа. У будь-який момент часу беклог продукту є єдиним кінцевим орієнтиром всього, що колись може зробити команда у порядку пріоритетності. Існує лише один беклог продукту. Це означає, що власник продукту повинен приймати рішення щодо розставлення пріоритетів по всьому спектру. Власник продукту має консультуватися з усіма зацікавленими особами і командою, щоб чітко відображати, що люди хочуть і що можна створити. Дивіться деца урозили во осмово, преоретате. Пјата, Удоскональте та оцініть беклог продукту. Важливо, щоб люди, які насправді виконуватимуть завдання із цього переліку, оцінювали, скільки зусиль їм на це знадобиться. Команда має дивитись на кожен пункт переліку завдань і бачити, чи дійсно його можна виконати, чи достатньо для цього інформації, чи не надто великий обсяг робіт для оцінки, чи є визначення готовності, загальноприйняті стандарти, яких слід дотриматись, щоб перевести завдання у колонку виконано. Чи створює це видиму цінність? Кожен пункт має бути готовим для показу, демонстрації ілюстрацій, і далі потенційно готовим до передачі клієнтові. Не оцінюйте завдання в годинах, бо люди абсолютно не вміють цього робити. Оцінюйте за порівняльним розміром, малі, середні чи великі, або навіть краще використовуйте послідовність Fibonacci та оцінюйте кожен пункт у балах 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 тощо. Більше дивіться у розділі 6. Плануйте реальність, а не фантазію. Шосте. Проведіть планування спринту. Це перша зі скрам зустрічей. Команда Scrum Майстер та власник продукту збирають збираються разом і складають план спринту. Спринти завжди мають фіксовану тривалість менше за місяць. Більшість людей сьогодні використовує одно чи двотижневі спринти. Члени команди дивляться на верхню частину беклогу і прогнозують, скільки завдань із неї вони можуть виконати у цьому спринті. Якщо команда вже пройшла кілька спринтів, вони мають урахувати кількість балів, які отримали за попередній спринт. Ця кількість відома як швидкість команди. Скраммайстер та команда повинні намагатися кожного спринту збільшувати цю кількість. Це ще одна можливість для команди та власника продукту переконатись, що всі чітко розуміють значення цих пунктів плану для реалізації спільного бачення. Також під час цієї зустрічі всі мають е, узгодити мету спринту, чого вони хочуть ним досягти. Одним із стовпів скрам є те, е, що як тільки команда візьме на себе зобов'язання виконати можливе, на їхню думку, протягом цього спринту, беклог продукується. Ні змінити, ні додати вже нічого не можна. Команді слід дозволити автономно працювати протягом усього короткого спринту аж до повного виконання запланованого. Сьоме. Зробіть робочий процес видимим. Найпоширенішим способом досягти цього є е, в Scrum є створити скрам-дошку із трьома колонками. Виконати, виконується, виконано. Завдання, які потрібно виконати, показуються стікерами. Команда переміщує їх по скрам-дошці одне за одним у міру завершення завдань. Іншим способом зробити все видимим є створення діаграми згоряння завдань. На одній її осі буде кількість балів, набраних командою за спринт, а на другій кількість днів. Кожного дня скраммайстер підраховує кількість балів виконаних завдань і відзначає її на діаграмі згоряння. В ідеалі там має спостерігатись різке зниження кривої, що вестиме до нуля балів останній день спринту. Восьме. Щоденний стендап. Це серце всього скрам. Кожного дня в один і той самий час, не більш ніж на 15 хвилин команда та скрам майстер збираються разом і відповідають на три запитання. Перше, що ви робили вчора, щоб допомогти команді завершити спринт. Друге, що ви робитимете сьогодні, щоб допомогти команді завершити спринт. І третє, чи є якісь перешкоди, що заважають вам чи команді досягти мети спринту. І це все. На цьому зустріч закінчується. Якщо вона займає більш ніж 15 хвилин, то ви робите щось не так. Насправді вона допомагає всім членам команди чітко розуміти перебіг спринту та стадію розв'язання його завдань. Чи всі завдання буде виконано вчасно? Чи є можливості допомогти іншим членам команди в подоланні перешкод? Завдання не розподіляється згори. Команда є автономною і робить усе сама. Немає жодного детального звітування перед начальством. За усунення перешкод для прогресу команди чи якихось перепон відповідає скрам майстер. Дев'яте. Огляд або демонстрація спринту. Це зустріч, під час якої члени команди показують, чого вони досягли протягом спринту. Прийти на неї може будь-хто, не лише власник продукту, скрам-майстер та команда, але й зацікавлені особи, керівництво, клієнти та хто завгодно. Це відкрита зустріч, де команда демонструє, що їм вдалося перемістити до колонки виконано протягом спринту. Команда має демонструвати лише те, що відповідає визначенню готовності те, що цілком та повністю готове і може бути здане без жодної додаткової роботи. Це може бути не повністю завершений продукт, але точно повністю готова його характеристика. Десяте. Ретроспектива спринту. Спочатку члени команди показують, чого вони досягли протягом останнього спринту, що в них виконано і що може бути потенційно представлене клієнтам для відгуку. А потім вони сідають і думають, що пройшло добре, що могло пройти краще і що можна покращити у наступному спринті. Яке покращення робочого процесу вони як команда здатні запровадити просто зараз. Щоб бути ефективною, ця зустріч потребує певної емоційної зрілості і атмосфери довіри. Головне пам'ятати, що ви не шукаєте когось винного, а розглядаєте можливість можливі недоліки процесу. Чому це сталося саме так? Чому ми це пропустили? Що може зробити нас швидшими? Дуже важливо, щоб люди брали на себе відповідальність за свою роботу і її результати як команда і шукали рішення як команда. Водночас люди повинні мати мужність порушувати питання, які дійсно їх турбують, орієнтуючись на пошук рішення, а не звинувачення. А решта команди повинна мати зрілість слухати відгуки, сприймати їх та шукати розв'язання, а не займати оборонну позицію. Наприкінці зустрічі команда Скрам та Скрам. Майстер мають узгодити одне покращення процесу, яке вони впровадять у наступному спринті. Це покращення процесу, яке іноді називається кайдзен. Слід внести в беклог наступного спринту разом із критеріями прийнятності. Так команда зможе легко бачити, чи дійсно вони впровадили покращення і який вплив це мало на швидкість. І одинадцяте. Одразу починайте наступний спринт, ураховуючи досвід команди щодо перешкод і покращень процесу. Подяки! Будь-який проект не є результатом роботи однієї людини. Це продукт команди, і ця книжка не виняток. Перш за все, я б хотів подякувати моєму синові Джей Джей Сазерленду. Саме він запропонував мені написати разом книжку про дійсно дивовижну подорож, у яку скрам повів мене кілька років тому. Він хотів перепочити від 10 років біганини з однієї війни та катастрофи на іншу для національного громадського радіо і вважав, що розповісти історію того, як скрам виник, працює і змінює світ, буде не лише важливо, але й дуже цікаво. Хоча книга, яку ви Читаєте, є моєю історією, це водночас продукт багатьох годин спільної праці, і на папір її переніс саме мій син. Говард Юн, найрозумніший з літературних агентів, просив нас думати глибше і масштабніше. Його інтуїція, порада, мудрість і життєвий досвід не лише дозволили цій книзі відбутись, але й вивели її зовсім на інший рівень. Не так часто випадає можливість попрацювати з справжнім майстром своєї справи, і мені надзвичайно пощастило з Ріком Горганом із Crown Publishing Group. І завдяки його майстерності та ретельності будь-який текст одразу стає кращим. Він зробив його таким простим. знімає капелюха і щиро дякую. Головний власник продукту Алекс Браун, Джо Джастіс та решта команди Scrum Incorporated ділилися зі мною важливими ідеями своєї невичерпної енергії і величезним досвідом. Я також би хотів подякувати професорам Гіротаці Такеучі і Ікуджиро Нанаці, чия робота запалила ідею Scrum і які пізніше стали моїми добрими друзями моєму товаришеві у створенні скрам е, Кену Шваберу, чия сердита впертість допомогла сформувати цю систему і зробити її силою, якою вона є сьогодні. Найбільша подяка моїй дружині Арлін. Вона була зі мною від самого початку і як служителька церкви познайомила зі скрам багато вірян. Вона зробила світ кращим, показавши нам, як задіяти скрам по всій організації. Під кінець я хочу подякувати сотням тисячам скрам-майстрів, власників продукту та команд на планеті, які просто таки живуть скрам кожного дня. Ви робите його живою і позитивною силою, якою він є сьогодні у світі. І я ніколи не перестану дивуватися успіхам, досягнутим вами завдяки цьому.